Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli u NXS Web Radio Podcast. Za danas u našoj emisiji NXS Projektor smo vam pripremili naravno top listu najgledanijih u protekle tri nedelje u našoj zemlji i jedan po nama zanimljiv naučno-fantastični film. Pa da počnemo. Krećemo prvo naravno sa top listom najgledaniji filmovi u Srbiji u protekle tri nedelje. Prva pozicija i dalje naš domaći film Vojna akademija drugi deo. Druga pozicija za savjetnika, veoma zanimljiv film koji je uradio Ridley Scott, e, glavne uloge Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier Bardem, Penelope Cruz, Cameron Diaz. Sljedeći, na trećoj poziciji, igre gladi, lov na vatru. Četvrta pozicija za nastavak Tora, Tor 2, također jedan naučno-fantastični blockbuster. Na sljedećoj poziciji, peta pozicija, plan bekstva, glavne uloge je Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger. Jedan zanimljivi, pa recimo svakako akcijani film. Nakon toga legende u Vegasu, glavne uloge Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas i Kevin Klein, jedna zanimljiva komedija. Sljedeća pozicija, grozanja, animirani film, Kumba 3D, na sljedećoj poziciji također animirani. Na devetoj poziciji Kapetan Phillips, jedna ovako drama po istinitom događaju, glavne uloge Tom Hanks, Catherine Kinner i na poslednjoj desnoj poziciji Štrumfovi 2 još uvek se daju u bioskopima. A mi nastavljamo dalje sa našom emisijom, a to je Opis jednog filma koji smo gledali za vas, u pitanju je naravno naučno-fantastični film After Earth ili nakon zemlje, koji je izašao leta ove godine, bio u bioskopima u septembru i oktobru mesecu, mi smo ga tek sad gledali, tako da ukoliko ima vas koji niste stigli da ga odgledate, ukratko ćemo vam dati naše mišljenje o ovom filmu. Što se tiče samog opisa filma, hiljadu godina nakon što su zbog kataklizme ljudi morali da se evakuišu sa zemlje, Nova Prime je postala novo mesto za život. Čuveni Ranger, odlikovani vojnik, Cyper Rage, vratio se sa produžene misije svoj porodici spreman da bude primjeran otac svom 13-godišnjem sinu Kitaju. Ali kada oluja asteroida ošteti njihov brod tokom rutinske misije, Cyper i Kitaji prinuđeni su da slete na nepoznatu i potpuno negostoljubivu planetu za koju se ispostavlja da je planeta Zemlja. I dok njegov otac teško povređen ostaje u kokpitu njihovog srušenog broda, Kitaj mora da pređe 100 km dalje do drugog dela broda i da pokuša da pozove pomoć. To je ukratko radnja ovog filma. E, po meni veoma interesantan film, s obzirom da je od kritika e, kada je izašao dobio prilično slabašne, ajde kažem, osrednje ocene. E, na mene je ostavio utisak film kao veoma zanimljiva priča znači nije akcioni blockbuster sa scenama, specijalnim efektima i tako dalje svakako ima određenu težinu, određenu priču, pogotovo mi se svidjelo način na koji je zemlja predstavljena s obzirom da je hiljadu godina prošlo od kako, su, e, od kako je čovečanstvo napustilo zemlju i u što se ta zemlja pretvorila mm, jako je lepo odrađeno, sav živi svijet je potpuno evoluirao, e, vrlo je negostoljubivo, tako da te scene su uh, veoma upečatljive i uh, sviđa mi se ta sama priča odnosu između oca i sina i onoga što on pokušava, uh, jer sin po ugledu na svog oca odlikovanog vojnika želi da postane također ranger, odlikovani postane vojnik i, i bori se s tim i ovo mu je sada prilika da, da dokaže i da je on sposoban sam sebi i drugima da on može da, da postane, da on ima to u sebi što treba. E, glavni citat koji bi svakako obeležio ovaj film e, po meni je opasnost je stvarna, a strah je stvar izbora. Tako da svakako mislim da je to veoma, veoma dobar citat koji možemo primeniti i u našem svakodnevnom životu i svakako bi vam savjetovao da odgledate ovaj film i mislim da, da se nećete da se nećete pokajati. To je ukratko predstavljen eh, film After Earth, a vi naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Moje ime je DJ Nexus, hvala što ste bili s nama naravno i do neke sljedeće emisije. Veliki pozdrav, naravno. Ćao, čao, čao. Get ready. And now, the moment you've all been waiting for. NXS Podcast. Yeah.